Եթերում օրացույցն է։ Այսօր ապրիլի 29-ն է, տարվա 119-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1770 թվականի այսօրը հայտնի ծովագնաց Ջեյմս Կուկը հասավ Ավստրալիա։ 1882-ի այսօրը Բեռլինում բացվեց աշխարհում առաջին տրոլեյբուսի գիծը։ 1884-ի ապրիլի 29-ին Օքսվորդի համասարանը թույլատրեց կանանց մասնակցելու քննություններին։ 1897-ին անգլիացի գիտնական Ջոզեֆ Թոմփսոնը Լոնդոնի թագավորական հասարակությանը հայտարարեց իր կողմից էլեկտրոնի հայտնաբերման մասին։ 1933-ի ապրիլի 29-ին ֆուտբոլի Անգլիայի գավաթի եզրափակիչ Everton Manchester City հանդիպման ժամանակ Առաջին անգամ ֆուտբոլիստները խաղադաշտ դուրս եկան համար ունեցող մարզաշապիկներով։ 1991-ի ապրիլի 29-ին Բանգլադեշում փոթորիկի հետևանքով մահացավ 138000 մարդ։ 2011-ի ապրիլի 29-ին Ուեսթմինստերյան աբայությունում տեղի ունեցավ Արքայազն Ուիլյամի եւ Քեյթ Միդլթոնի հարսանյաց հանդեսը։ Այսօրը ծնվել են 1818 թվականին Ռուսաստանի կայսր Ալեքսանդր II-ը։ Ալեքսանդր II-ը քաղաքական հայացքներով պահպանողական էր, սակայն երկրի տնտեսական զարգացման ընթացքը, պարտությունը Ղրիմի պատերազմում, հասարակական ընդվզումները եւ հեղափոխական շարժումների աշխուժացումը հակադրեցին նրան մի շարք բուրժուական հեղափոխություններ անցկացնել։ Դրանցից ամենակարևորը 1861 թվականին գյուղացիական ռեֆորմն էր, որով վերևից վերացվեց ճորտատիրությունը եւ ուղի հարթվեց Ռուսաստանում կապիտալիզմի զարգացման համար։ 1907 թվականի ապրիլի 29-ին է ծնվել ավստրիական ցակումով ամերիկացի ռեժիսոր Ֆրեդ Ցինեմանը։ 1957 թվականին անգլացի հայտնի դերասան Դենիել Դեյ Լուիսը։ Դեյ Լուիսը միակ դերասանն է, որն ստացել է 3 Օսկար որպես լավագույն դերասան։ 1970-ի ապրիլի 29-ին է ծնվել նախկինում վարկանիշով աշխարհի համար 1 պրոֆեսիոնալ թենիսիստ Անդրեա Ղասին։ Աղասին Իրանահայ, ասորական եւ ֆրանսիական ծագում ունի։ 5 տարեկանում նա արդեն պարապում էր Ջիմի Քոնորսի եւ Ռոսկո Թաների հետ։ Ավելի ուշ Անդրեի հայրը Էմանուել Աղասին ընկերացավ Քրքրքորյանի հետ, աշխատելով Քրքորյանի խաղատներից մեկում։ Այդ ընթացքում Անդրեյ Աղասին իր իր միջանունը դարձրեց Քրք։ Պրոֆեսիոնալ թենիսիստ նա դարձել է 16 տարեկանում։ 19 տարեկանում վաստակեց ավելի քան 2 միլիոն դոլար եւ պրոֆեսիոնալ թենիսիստների ասոցիացիայի վարկանիշում բարձրացավ 3-րդ տեղ։ Հետագա կարիերայի ընթացքում հաղթեց 60 անհատական մրցաշարերում, այդ թվում մեծ սաղավարտի 8 մրցաշարերում եւ դարձավ պատմության մեջ ոսկե սաղավարտի առաջին մրցանակակիրը տղամարդկանց մեջ, տարբեր տարիներին հաղթելով մեծ սաղավարտի բոլոր 4 մրցաշարերը եւ օլիմպիական խաղերը։ Միացյալ Նահանգների հավաքականի կազմում 3 անգամ նվաճել է Դևիսի գավաթը, որը համարվում է տղամարդ թենիսիստների ամենահեղինակավոր մրցանակը։ 1995-ից 2003 թվականներին 101 շաբաթների ընթացքում եղել է աշխարհի առաջին ռակետը, 2003 թվականին դառնալով պատմության մեջ առաջին թենիսիստը, ով հասուն տարիքում գլխավորում էր պրոֆեսիոնալ թենիսիստների ասոցիացիան։ 1970 թվականի ապրիլի 29-ին է ծնվել ամերիկացի դերասանուհի Ումա Թուրմանը։ 1974 թվականին ինդոնեզական ցակումով երգչուհի Անգունը։ 1980-ի ապրիլի 29-ին է ծնվել լեհ երգչուհի Մագդալենա Տուլը։ Այսօրը տոնում են Դանիայում այսօր թագուհու ծնդյանորն է, Ճապոնիայում Շովայի օրը։ Համաշխարհային տոնացույցում այսօր Պարի օրն է։ Այսօր ապրիլի 29-ն է, տարվա ավարտին մնաց 246 օր։